אנשובי, אנשובי, שיבס. חבר'ה, בואו קצת לדשא. הלו, אנשובי. לחיים. לחיים, לחיים, פסטרמה. נו? שמענה קוקטל פארטי על הכיפאק. איפה שיבס? שיבס. הלו, שיבס. <laughs> על הכיפאק. מה נשמע שיבס? אה. איך הביזנס? אה. ביזנס קצת קשה. קשה. ימים קשים. ימים. אני ממש לא זוכר ימים קשים כאלה. Okay. אוקיי. אתם לא מרגישים את זה? אה, זה. כל המשק במצב קשה. קשה, קשה. ממש קשה. הנה, שלחתי את הילדים ל summer school בז'נבה, אוקיי. כמו בכל שנה. Okay. איזה מחירים זוועה. לחיים. אוי, קשה, קשה. ממש קשה. אמרתי לאשתי, אם לא נעמוד בזה, משנה הבאה נשלח אותם ללונדון. נכון. יש לך ברירה? נכון. <laughs> קשה. קשה, קשה. קשה, קשה. איך היה כבד אווז, אנשובי? אוי, קשה, קשה, קשה. קשה, קשה. כבד אווז היה קשה? לא, לא, הכבד רע. המצב קשה. מצב קשה. אם המצב היה כמו הכבד, היה הרבה יותר קל, אה? נכון. הנה דינקו. אל ייפול רוח אחר. נכון, נכון. הזמנתי לילדים אצלי בחצר איזה בריכה, הפקקת בריכה, עשרים על שלושים. כן. 11 מיליון לירות. מה אתה אומר? <laughs> ובלי מקפצה. בלי מקפצה. זה מדינה שלנו, מה לעשות, לך. אה. כבר לא יודעים מה לקחת, אתה אומר. גם אני באמת הבאתי בבית שלוש פיליפיניות מבומביי. שלוש? שלוש, אחת בשביל הילד, אחת בשביל ילדה ואחת ספייר. מנכון לחון עלה לחון. כמה? אה, חון. כמה? לא, מכרתי סטוק בלל. לחיים. לחיים, לחיים. שישים לכם אולי איזה סינטרה או משהו לא, לשכוח. סינטרה זה אולד פיישן. שים אולי אם יש לך איזה פלטרס יפה. פלטרס, ודאי. באמת, הפלטרס זה מזכיר לי את הדפרסיה שקיבלתי שהבורסה נפל. אתם יודעים מה אני עשיתי? לקחתי אישה וילדים לוויקנד. 180 יום סביב העולם מתחת לא, למים. לא, <laughs> אין אנדינקום. ולפופוליס, פוט דה פלטרס on דה patapon.